Zaten zuen izena? Intza. Laida. Bo, filoko um, azterketa goizuntan laboren ez, zer hautatu duzu e, gaietan? Nik zuriona hautatu dut. zen ahazoinak eh, zurionari, eh, eh, uh, ara. Janduz ez zela su bera lotua, <laughs> beraz ez dakit usiko. <laughs> Zaila atxeman duzu, nola bizizan duzu, lauren dira? Bai, lauren dira, gero ez gira bortxatuak egitea lauren ez, beraz piskat aintzin niz, ez sobera ere. Bo, askizaila atxeman dut uh, eh, ege ezan, baina bo, egin dut eral nuena. Aiala, terminale antzira zure, goe gaur filoa pasatu nola pasada? da? Bo, pasa da, <laughs> egiten nugu bezala pasada. da. Horrein gero ikusiko emaitzak gauztaila asira, baina momentuz pasada. Batera ziste gauk guardietan jateko basoa horrein etzela eh, Euskaraz pasatzena al, zesantzimendu duzu hortaz? betiko kontua da, azken finean eh, gure berezitasuneko basoa osoki izan frantxesa, bo, normal frantzisa, baina berezitasuneko frugak edo filosofiako frugak zein denak French pasa behar ditugu. Jakinek be, gure ikasketa prozesu guztia Euskaraz egiten dugula beti danek, tiki eta bebait frustrazio bat eh, sortzen du jakiteak be, dena euskaraz egin izan dugula orain arte eta azken momentuan errekonozimentua eh, frantsesez egin behar eh, dugula. Hauzko mm. handia ere, jarain du frantsesez prosesen duzula? Bai hori da, nahiz da, duz, nik euskara berezitasuna dut eta nahiz eta euskara berezitasuna izan, zati bat ere frantsesez egin behar dut, bo, logika ahaz gutxi duena. Baina horrek ere, eh, ba, areagotzen du eh, aldarikapen hori. Nola sentitzen duzu, hauzko hori, ero sentituko zira edo ez beste? Bo ez dut txora pentsatu eta entzatzen ez zeren iburari ez presio gehiagirik ematen. Egia da, hizkuntza batetik bestera pasatzeak, eh, be ba, hauzko be destabilizatzen duela eta fe, egiten duela, ahazom namendu muta fe, ez behdina delako, berez hizkuntza batetik bestera pasatzen. Nahi du, parte bat ala ere Euskarazik duzula hauzkoan? Bai hori da, erdia Euskarazik egitean dut eta beste egitea frantxezaz, zatitua dena hainbat introdukzioa eta ba, horren arabera. Nahi du, epa imaian, berko direla lebidunak? Berez bai, <laughs> berko lirateke, baina eh, ez baldin badira, ahiskoa edo kakotxen eh, hori e, badira esantza gehiago, nik frantxez pasadeza eh, den, e, frantxez den osoki den aukera hartuta. Euskaraz! Euskaraz! Zoriona, justizia artea zerratatu duzue? Uh, eh, zoriona, izan da, enetzat. eta uh, pasada, kusiko. Eh, epaileak zer dion, uh, bazen uh, zer erran, ala ere. Et sinon, je voulais dire à Franchise Sen, le bonheur est-il affaire de raison Et là, c'est sur euh, a arrasé une arène, euh, a fait là. Et beste emanen batuetatik, baina uh, arrazoia nazional da ere uh, zoriona atxemaiteko eta bukatzeko uh, ene dudikotz zoriona euh, ilusio bat baizik ezta eta ondorioz ezin ugu zoriona aurkitu. Reformaren lehen urtea da, euh, luze da urtea, filora eritxe arte, sentitu duzu olako desen gaiamendu bat ikaslean aldetik? Bai, ikasle batzuen uh, gaindik izan da desen gaiamendu bat, uh, egia da lehen bereztasunak pasatu ditugula eh, martxoan, eta horrez geroztik hain uh, urtea bukatua bezala kontsideratua zen, Eta ondorez piskat bukatu dugu urte hori filosofian bat zere aski presaka, nazio batzuk piskat sobera aztertu gabe eta batzuentzat eh, agian zelagoa izan da eh, urte horren eh, bukatzeko eta segitzeko.